ni ndani ya Baraka ya FM Rumba Explosion, ndio mpango mzima uko ndani hapa. Mzee wa kiki mara daima kwa nguvu zake Maulana, ndio mkoko umealika maua. Karibu kama ndio umefika sasa hivi, wala usio wasiwasi, uko ndani hapa. Mzee wa kiki Baraka ya FM Rumba Explosion, ndio mpango wenyewe. Tuko hapa kuhakikisha kuwa unapata burudani kama inavyostahili. Rumba na weba imekubali kwanza na Carlito Lasa makolo ya masia karibu tena tisini na tano nukta tano Mombasa na viunga vyake tisini na tisa nukta tatu eh, Malindi na viunga vyake. Eh, tupo katika maana kubwa ya kuhakikisha kuwa unapata burudani inavyostahili. Unaweza kutupata kwenye mtandao www.barakafm.org. Eh, pia pale utakuwa unapata kila kitu shwari kama vile inavyostahili. Karibu sana, uko na hapa na wako mzee wa kiti mradi tu kuhakikisha kuwa kila kitu kinakuwa shwari kabisa popote pale ulipo. Eh, karibu, kama kuna mwenzio mkaribishe vile vile, eh, mwambie mzee wa kitu tuko hapa eh, kuhakikisha kuwa unapata burudani inavyostahili huko, ili wewe na mimi tupate mziki mtamu kuandalia Siku ya leo utaimiliki sana kwa maana ya kwamba wimbo upendao, alafu kama kawaida yetu, sinajua hapa wageni hawaishi Eh, kuoji wasanii waliobobea, wale ambao wanachipuka sasa hivi, yani mengi tu ambayo nimekuandalia. Kwa hivyo wala usiwe wasiwasi. Karibu Baraka FM, ndio mpango mzima uko nani hapa, mzee wa kiti, tuende nalo. Okay. Rosario Bonito. Mamba Soko, Omanyes Thank you. Thank you. Amen. ไม่คุยเลยต้องทำมาอันไหนไม่มีคนสาบานไม่มีว่าเราอันไหนไม่มีคนรักเป็นคนละมุมมองอาจจะไม่ได้คนนั้นจำเลยยังก็บ่มีคนบ่มีใจที่ดีกว่าเธอ Thank you. kanda ya leni, tunazungumzia Papi Seksa. Unapofuatilia historia sana kubwa ya Sese Kale na Empire Bakuba na Papi Seksa, Dilu Dilumona walikuwepo ndani pale kwenye safu ya mbele pale, ulikuwa unampata Pepe Kale Empire eh, alafu ulikuwa unampata Dilu Dilumona, ulikuwa unaweza kumpata pia vile vile pale ndani eh, Papi Seksa mwenyewe Ilikuwa ni kazi safi sana ambayo inafanywa pale, na wengi walikuwa nakubali katika maana kubwa tu kuhakikisha kuwa mziki unakuwa mtamu sana. Kwa hivyo alipoaga dunia Pepe Kale, basi ndio kama hivyo papita eh, sio sana vile eh, kumwona katika activity. Nilijaribu kuwasiliana wasiliana naye papita lakini yupo japo sio vile katika grupu ile Empire Bakuba sana, unaona anaye sio vishindo vishindo pale, ni vile kumpasi eh, mwenyewe pale Jona Mombapo Big One wenyewe wanapomjua Ndani ya Baraka FM Room Explosion uko nami hapa mzee wa kiti kuhakikisha kuwa nafuatia burudani na inavyostahili. Karibu kama ndio umefika sasa hivi, 95.5 Mombasa na viunga vyake, 99.3 Malindi na viunga vyake. Unapata burudani safi kabisa katika maana kubwa tu kuhakikisha kuwa wewe na mimi tuko katika mstari wa mbele kukuta rumba ah. Leo ni tarehe tano mwezi wa kumi na moja. Sasa hivi zimesalia dakika ishirini na mbili tuweze kufika saa tatu pale juu ya alama. Takuwa nafungua simu hivi punde niweze kujua nani tuko naye kwenye chombo, lakini kwa sasa hivi nakuruhusu bado upate burudani jinsi inavyostahili. Eh, kuna bingwa hapa eh, kama uliwahi kumsikia Ngwashi Mkimbo. Ngwashi Mkimbo ni bingwa ambaye alikuwepo sana katika mziki huu kuhakikisha kuwa unapata burudani safi original shauri yako hiyo anakuambia weather imekubali, weather inaruhusu, kama unipendi nenda, yani nenda zako tu. Ngwashin Kimbo, utunzi wake Ngwashin Kimbo, mshauri yako kwa daktari Zoya Esther baraka ya Baraka FM Rumba mpango mzima ni mambo ambao ulikuja ukaimba pia na Orchestra Super Mazembe eh, Sabuni Rojero pia akiwa na Mili Abel wakawimba.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 Nashukuru sana kwako. Uko salama wangu, najipata kwa njia tatu. Asante sana, Baridi baridi. Kwa mbali sana. analeta eh? joto. kidogo. Wasalimie wote wapingilikani huko. Asante sana. Karibu sana Ali Pingilikani pale. kwa sababu watakuwa ni mzazi wa vipi mzee sasa karibu sana Katama. Asante, asante, asante sana Katama Makawazani. Halo Baraka FM. Halo, halo, sisi. Habari yako? Nzuri sana. Yuko kwa chombo. Yuko kwa chombo nani mwenzangu kutoka wapi? Gadi, Gadi. Edwali kutoka sehemu gani? Batani, Batani huko. Batani, karibu sana Edward. Asante baba. Asante sana Edward. Ndio yuko ndani ya chombo. Halo Baraka FM. Na. Karibu injinia. Watokea wapi mwanzo injinia? Naomba wimbo gani injinia? yuyu lipua lipua ama yuyu belabela asante sana nane baraka fm ndio mpango mzima unatuma alafu kama unawepesha kuandika alafu kwa sifuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano alo baraka fm naam karibu sana Ndio. Moyo mwao wa Grand Pizza. Sawa sawa, chakula hiyo. Sawa sawa, asante sana, asante sana. Halo Baraka FM, yani wewe nimekupa. Karibu sana Abdurrahman. Sasa nimekata sawa na kupata vizuri sana. Sasa naam, umesema leo tutakwenda kipindi. Ndio. Kwa ngoma inaitwa na msanii Ndio. Karibu sana. Nashukuru Mungu kwa kufikia mimi kama kwenda kazi tumepata kama tumekaa tumekaa. Ndio. Kama mtu anaanguka, ndio ndio ndio. Kama anaanguka atakuwaje? Lakini mara ya pili, lakini mara ya pili alafu nitoa mkate wako karibu sana injinia, karibu sana. Nakupangu kwa sababu nasema na pia alafu naandaa kwa kama hamna kwa kikundi cha mwanzo. Ndio. Aliambia Naam, naam, asante sana mzee anaitwa injinia. Asanteni, ishara kuwa mko wengi ndani ya chombo, naona wengine wako kifua wazi. Naona yule bingo pale, yule nani yule, yule nani yule, halo Baraka FM, halo halo, nakupata kabisa. Nani mwenzangu? Bwana Mungu, karibu mzee. Asante, karibu sana mzee. Asante sana, asante sana. Lepele jeno Mike mwaka mwafanya buku. Bwana, ndani ya chombo kikubwa hiki naona wengi wamemiminika hapa, ishara kuwa kila kitu shwari. Popote pale ulipo, Baraka FM ndio mpango mzima. Asante sana kwa kutegea Baraka FM popote pale ulipo. Rumba Explosion ndio yenyewe. Tuko hapa kuhakikisha kuwa unapata burudani jinsi inavyostahili. Asante sana. Shauri yako bwana. Wasi Mtimbo akiwa na Star ya Esta ndani ya Baraka ya FM Rumba Explosion. Uko nami hapa kuhakikisha kuwa nakupatia burudani jinsi inavyostahili. Ndio namna yake. Asante sana, asante sana Ngwashi, asante sana Zaya Zayaji. Kuna bingu ameniambia nichezee yuyu Thank you. tunapozungumzia bidhaa za radio ndani ya Lipua Lipua, ukosi kuwataja kina Beda Jo Mbuta, walikuwepo kina Lusoma Aspro pale ndani, Nono Mkuka Pata Mombasa, kina la Fede, la Sansana Mongo leo, Leli Mongo, Mongo Imekuwa ni kikosi wenyewe wanakuambia piga huwa vijana wakali. Yaani ilipoisha alikuwa alikuwa hata alipotoka Kigoma na kina Pepe Kalele walipokuja kina Zanza yaani wabaki yaani ikawa ni ujio mpya new generation, young generation, novel generation japo kina Nico Mamwandi ndio anapepeka leo, pia alikuwa amefaisha juu sana, alikuwa alikuwa na kutoka kwao. Mara nyingi bendi wakitoka wengine, basi huwa inakuwa kidogo ili mjibu kuja kali eh, kumbe anapotoka mtu basi kuna maana nyingine pia. Niliweza kubahatika kukutana na Nzaya Nzaya kwa udhamini wa Fanya Buku Entertainment Federation mwaka yani ilikuwa ni raha iliyoje, kwa sababu niliwahi kufuatilia miziki ya ilikuwa ilikuwa hususan wakati huu wa zayazayaji, na niliwahi kushabikia sana na kupenda sana, na niliweza kukutana naye, tukawa naye, tukafanya mahojiano naye ndani ya Baraka ya sema hapa, tukaingiana mpaka kwenye mkawa mmoja pale Shangi, uko unaitwa Boto Msafu pale, tukazungumza naye mengi tu akaja akarudi tena kwa kipindi kingine na Mose Fan Fan tukakaa nao pia tukazungumza nao. Kuna sehemu ilikuwa inaitwa boxing lounge ile kufungwa pale maeneo maeneo ya nyali nyali ya barabarani hapa, na ndio kama namna hiyo tu inapendeza kukutana nao na kusikia jinsi gani. Kulikuwa na mipango mengi, lakini ndio kama hivyo Mwenyezi Mungu alikuwa amepanga zaidi yetu. baraka ya Baraka FM Explosion mpango mzima, karibu sana. yani leo baridi lazima itoke, kazi safi ya Grand Pizza anakuambia mwana mawa. Nakumbuka pia nyimbo yuko na sana mwana mawa hili ni Grand Pizza ndani ya Baraka ya FM Rumba Express. Mpango mzima awamu ya pili ndio hii imeanza. Msimu umeingia wa baridi baridi, mvua mvua hapa na pale, naamini zipo sehemu watu wamejimalima na mvua ambayo ilinyesha tu siku moja, basi Mombasa karibu mzima ikawa imejaa maji kabla juu sababu litakuwa liko wapi. Tuko karibu na bahari kabisa, ya maji yakitengezewa njia kwenda baharini, ama labda njia zinatengenezwa, sisi ndio tunaziziba kutupa takataka, yupo tunaumiwa ni sisi ama ni wale wanaohusika na kutengeneza, ama ni sote wawili tuwe katika maana kubwa ya kuhakikisha kuwa tunajali, tunajali misingi iliyowekwa, ili angalau tufurahie. Mwanake inawezi kuwa mvua imenyesha kidogo tu, basi kila mahali kumejaa maji kila kule kulikojaa maji ni karibu na baharini haswa sasa wale ambao wanaishi sehemu ambazo ziko mbali na bahari na hakujai maji watasema ah, ndani ya baraka ya FM Rumba Explosion tule burudani tuweze kuona namna gani tunaweza kufaidika na nyimbo tamu tamu. Nilikwambia leo sababu kutoa toa baridi, wewe msikilizaji ndio una nafasi nzuri ya kuomba wimbo upendao. Mimi nipo hapa kama nahodha chombo nimekielekea baharini maji jumba Unaposema wewe ukiinua mkono, mimi nakubalia, nakubalikia hilo unalotaka. Makavazi hapa yapo yametosha kabisa kwa ajili yako. Mkononi mzee wa kiti ni Baraka FM. Asante sana mzee wangu pale, eh, ananiambia yuko eh, sehemu zile za Mwakirunge pale, bwana John, asante sana, eh, karibu sana bwana Dan Kandale Houston. Amerika kule unaniambia tu unanipata kwa njia safi sana kwenye mtandao. Robert Mwachiru ndani ya England vipi upo? Je, karibu sana eh, bwana Abu Omar ndani ya Dar es Salaam pale unanipata mzee Abu? Inawezekana anaweza kujulia dunia hapo. Ndio Dar es Salaam na Mombasa si mbali bwana. Mvua inatupata hapa basi alianga kama kule. Ah, ndani ya Baraka FM pamoja tuipeleke rumba mbele. loan, ese granito está influyendo. Mercado rápido, ampliou isso. A medida que eu já fiz, eu vou ter que fazer a vida. A medida que eu já fiz, eu vou ter que fazer a vida. Thank you. Cosmas Kilumule, Cosmas Kilumule anabidi kinyumbani pako kasikia Neema. Yaani ujumbe umeupata Neema. Ipo siku. Ndio kuwasiliana naye Cosmas Kilumule sasa hivi anaimba nyimbo za Injili. Kapata naye mahojiano, bado anaingiana. Kwa kiingiana ikiingiana wala usio wasiwasi ndani ya Rumba Explosion Baraka FM hapa ndio unaweza kupata wasanii kama hawa. Tuweze kujua safari ya Cosmas ya muziki, ujumbe wake kwa mashabiki. E, kama atakuwa yuko na nafasi hiyo, basi hapa itakuwa ni sawa. Asante sana mzee wangu Hasani, unaniambia unamtakia Sitika mama kila la heri kwa siku yake kuzaliwa hii. Asante sana, asante sana Mwacharo, unaniambia uko ndani ya Addis Ababa. Asante sana bwana, tuko pamoja kwa pamoja sana ndani ya Ethiopia hapo ndani Baraka ya FM Rumba Expression ni mpango mzima, popote pale ulipo, upo hebu niambie, popote ulipo, niambia kwa maneno mm. mm. Happy Thank you. Karibu sana swabra ndani ya Facebook pale, unasema tuko pamoja, karibu ndani ya Baraka FM. Nazungumzia orkestra Kiamu, alafu kibao hiki Kiamu kilitengenezwa na Edition Sakuna. Ni kwa nini ilikuwa Edition Zeze? Tunapozungumzia Kiamu unazungumzia mabingwa kama vile kina Leleni nsuri eh, kina Muzola Ngunga ni zaidi ya kawaida ndani ya Baraka FM Rumba Explosion na mzee wa kiti huko. Nafungua simu kwa ajili yako, tujuliane yale nilikwambia. Leo ndio siku yako wewe msikilizaji kufanya maneno, yaani leo wewe ndio unaongoza. Mimi niko kwenye chombo, tumekuwa na mvua mvua hapa na pale, nimetulia tu kama nahodha, naelekeza chombo ndani ya maji makuu. Sasa hivi ni zimesalia dakika ishirini na nne iweze kupita eh, saa nne juu ya alama pale ndani ya Baraka FM. Mzee wa kiki niko hapa ukishokuwa na kupatia burudani jinsi inavyostahili. Tisini na tisa nukta tatu sehemu za madini na viunga vyake. Karibuni sana popote pale mlipo, kama uko kwenye mtandao wapi, popote pale, twende nalo. Fungua simu, tuingiliane yale Baraka FM, naam karibu sana, karibu sana. Unasema unasema sikupate vizuri, unasema bantusi ndio you. Asante sana asante sana Felix historia hiyo. Eh, Bantiti Bilikapitele Halo Baraka FM. Baada ya simu yako kutoka karibu na redio unapopiga simu. alo Baraka FM. Nzuri sana. Naam. mami, mami, ndio Ndio. na mzee wa Alalo Guo. Ano habari mzee wa Pete. Nzuri sana. Ndani ya Kituo. Nashukuru. Nani mwenzangu? kutoka Bamburi hapa. Karibu sana. Atagusia vipindi. Endelea, endelea. Nashukuru. Asante. constantemente con este hermano. No. También. Dios kinaendelea chini kwa chini pepe kale. Tabu. Tabu. Kiarabu na Lubombo. Ika maneno. Karibu sana Jeki, vipi? Wimbo gani Jeki? mountain brown sandy. Alright, Thank you, thank you. So, so, hey, you're thunder. Alright, that's a good part there. You're going to pick a day up for whatever. continue to see the kuambia ni Dr. Nico Kasanda akiwa na kundi zima la African Fiesta Sukisa ya Mtondi Kasanda. Wimbo ambao tu ulikuwa umeuomba, naamini umepata burudani popote pale ulipo, angalau umejishuhudiwa shuhudiwa. Leo siku tamu, siku ambayo tunapata burudani na kiaina yake na muziki unachagua wewe, ndivyo maana yake. Tunakwenda nao moja kwa moja, mlio mkono ndani ya chombo. Asante sana Nicolas. Najua Nicolas Kumbu ananiambia nipo bwana mzee wa tukipata nafasi hapo naona ndio imekuwa balaa, lakini nipo ndani ya chombo pala mtu ameinua mkono alipoelekea yeye, naona amejitoa. Sasa hiyo ndio alama na tusikie three in one, tumeambiwa na mzee Analogi ah, mami Washington Kimbo wakiwa na orchestra festival ya Jazair. Santuri ndio palikuwepo na shauri yako, wimbo sasa kwa shauri yako leo I'm watching Jimbo Capitolia Extra, the civilian is the hero. I'm watching. wanapelekea mwaka wamefanya huku maneno hayo ndani mpango mzima unaanza kumtoa kiti kuhakikisha kuwa unaitoa ile baridi kiaina yake Asante sana mzee Tito Mariakani pale, asante sana mzee Gol Liga. Bwana Mucho, so okay, tunasubiri basi Karibu sana, karibu sana. Kuleta mkakati ilikuwa ni kwamba nyumba zinapotokoa ukoo ya Bozibo Ziani sawa, karibu utakuwa mwenyeji Asante sana. Unapoingia kwenye chombo ukiabiri, basi ushakuwa mwenyeji bwana. Shida hizi utacheza kwa ukamilifu, hata ukiwa wasiwasi, siku hizi shida. Halo jina mkumbuke sio karibu sana ndani ya baraka fm halo baraka fm ndio magana kutoka wapi Não, eu vou comprar um Alô? Não, não. Não, não, não, meu É um homem que está É um preço, querido. Não, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Em Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. música. like it. I don't like that film. No. Você vai levar isso. Stick it to the police. No. Bahati vizuri Felix, pole nadhani mawasiliano sijui mtopo imagine nini amekuwa mengi ah, Tunaye burudani sasa, naona simu nyingi sana. Asanteni kwa kupiga simu, kuinua mkono, lakini tupeni burudani kidogo, simu baadaye. Yaani kuna yule anakuja shida kile tukiregesha nyuma, anasikia oh, katika matari sasa hivi za kituo cha watu ya hiyo <laughs> ah. Mazembe bana Mushusho. Shida ndani ya Baraka FM Rumba Express tunaendeleza burudani. Kuna msikilizaji wetu yule ambaye amesema ni mgeni mara yake ya kwanza, ametuomba Bojibo Ziara, wimbo unaitwa Kukuu. ni kazi safi ya roga roga, kuwa ndani ya zamu kitaapo jamaa yake kubwa ndani baraka yake. Karibu sana, tumekuja ishirini na tano ifike saa tano jira yao pale. Bundiga ujambo, pata salamu zako bwana naona umetatizika wana waendelea kufurahi <laughs> ah, sana. Naona hapa zimemiminika kwa sana. Everett naamini amepata burudani bokoko. Roga roga. Naona hapa zimemiminika kwa sana. Asante sana wale wote wametuma haraka. Anaambia Rumba Explosion ni mzee wa kitu leo naipokea nikiwa 006 Taita Taveta County maeneo ya Mrugua Mrugua Mgondini Buria pale. Hilary yake Mobembo. Asante sana mzee Hilary kwa pamoja mkuu. Wengine ananiambia vipi, mpango wa ni kushirikiana na mzee wa Lingala bwana Maxon Male Mwachela ndani ya Kazimuni Mkongo, tunawe mzee wa kiti hadi tamati, Zaiko Langalanga ndio mambo yote. Asante sana Mbango, utaipata Zaiko. Rumba ah. oye, hebu rudia ule wimbo wa Balu Kanta uliomuoji nao juzi bwana eh, wa eh, Madiaba ba alafu uniambie unaitwaje? Abdalla Mwajego wa Mishomoroni pamoja mzee wa kiti Sibanduki. Haya, ndio chakula chakula. Mzee wa kiti, mimi napongeza kipindi, naomba mgondoo ya Profesa Pata Mombasa Cosmas Kalume Kazungu akiwa Gotani kule. Asante sana. Ruga Explosion TV from Kisauni Mombasa, naomba kibao kinachosema Elizabeth ni yaani Mauricio, itakuwa anazungumzia kanda bongo mane pale eh, mzee wa kiti, mambo vipi brada? Kama kawa kama dawa, sio imeshika kinoma ndani ya makanzani. Nipe moja pepe kale. Asante sana katama, na mimi nimepata burudani ya pepe. Eh, mmoja ananiambia vipi, makopa Jeremia Ngao kutoka Chunguni Jibala kule, naomba wimbo Salima Mazimbi. Haya, naomba kibao kile kinasema ukiniona kwenye baa kazi yako ni kuniomba bia James kutoka Kawala Labaye, nazungumzia Karubalika Makuiji ile. Eh? Eh, salamu nyingi kwako mzee wa kiti, eh, kwa jina naitwa Jomba Ojuku nikiwa Tononoka. Nitafurahi ukinipa vivita ya orchestra veve. Unaweza tuma harafa kwa sufuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano. Hiyo ndio nambari ya kutuma harama, sio nambari ya kupiga simu. Ukitaka kupiga simu sufuri saba mbili mbili nne saba tisa nane sufuri sufuri ama sifuri saba tatu tatu tano saba tisa nane sufuri sufuri ndani ya Baraka ya FM. ruhusu kwa sasa hivi eh, Panyabuku ulikuwa umeniambia ni sherehe ya kuzaliwa ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Sitika Mama, itakuwa yuko macho sasa hivi kama mama ni ama kama amelala, basi namchezea baba yake Eh, na mama pia anaweza kusikia hii. Umeomba ai jo eh, le kama le nibo mamwandi do ndani ya Baraka FM hapa unasikiza kina Shimanga Sosa nawakiakia sauti hapa pia kwa sana ndani ya le kama le. Happy birthday Sitika mama, eh, unajua ni papa na Sitika mama Sakina na Poshe. Uh, ah, Sitika mama happy birthday kwako hiyo. Panya Mungu, ulikuwa uko safarini, naamini labda umefika hivi eh, umetulia. hai aicho, ah. tupo tupo mzee mjini mbali, hivyo hivyo very close. na imekuwa ni wimbo dedicated kabisa kwa Sitika Mama, eh, zaidi papa na Sitika Mama Sakina na Poshi. Happy birthday Sitika Mama. people Bakuyizori Gilal kumbukumbu nyingi sana, wengi ambao wanaozipenda sasa hivi kipindi ngoma zikitoka hivyo walikuwa labda ndio vijana matarobaro vijana sasa hivi eh, umri umepita, kwa hivyo inaleta hisia nyingi sana na kuleta kumbukumbu, hususan kipindi kile ambacho Kenya hii idhaa ilikuwa ni ya taifa peke yake kusikiza nyimbo kama hizi, labda wanaingiza kutoka Tanzania pale redio Taifa, ndio kama namna hiyo eh, rumba kesho inakuletea kumbukumbu nyingi sana. Leo nimewasiliana na Papi kocha, ilikuwa eh, tu na mahojiano naye tu, lakini kwa sababu ambazo vitaweza kuepukika haikuwezekana, kwa sababu wapo juu ya jukwaa wanapiga show pale Tanzania, kwa hivyo haikuwezekana. Kwa hivyo tutafuta tu siku fulani tuweze kuona namna gani, kama unashangaa Papi kocha nani ameimba wimbo sea pamoja na baba yake mzee eh, Rumba Maestro mwenyewe Nguzo Biking Ukifuatilia sana Rumba Explosion utagundua kuwa ipo siku tuliweza kumuoji mzee Nguza Vikingi, pia akatupatia historia kubwa sana. Leo ilikuwa ni zamu ya mtoto Adamu, mpata basi wimbo wake tuusikie huo eh? Thank you. Amen. upelezee ndama mtoto wa ng'ombe <laughs> itakuwa ndama ni mtoto wa nani tena isipokuwa ng'ombe? namna hiyo, ndani Baraka ya FM Rumba leo, kwa kweli kwa baridi basi tuko nje tu, lakini ndani ya mili yetu tunasikia joto la rumba. Ndani ya chombo tumaingia maji makuu baba na mwana papi kocha na nguzo vikini tazidi kumtafuta papi kocha ili tuzungumze zungumze naye. Utunzi wa wimbo huu ni wimbo mtamu. Kumbuka baba na mwana pia walikuwa na historia ya Tanzania hapo, madai kesi hapa na pale, lakini ndio kama hivyo sasa, waliweza kuachiliwa huru ndani ya Baraka FM rumba sifuri Nami mzee wa kiti, Naamini popote pale ulipo umepata burudani ya kutosha, najitahidi niweze kucheza angalau zile nyimbo ambazo umeweza kuomba Mbango alikuwa umeniambia Zeko langa langa na kuchakia moja hapa Mubaro Lengi langa, unajua tena Zeko langa langa original ni saa tano na dakika kumi tumeanza na mubaro lengilanga hapo ndani ya zeko langalanga originale ah. ni wimbo ambao ulipesa sana baadhi ya zile nyimbo za zaiko kina Pedro Monda eh, kina Zikira yani unakuja ukiunguka tu mitindo yao ya kina Zikite eh, mitindo mitamu sana ambayo ilitia pora sana uko nalo mzee wa kiti Baraka FM Rumba Tukiwaisha ndio mpango mzima na mimi unapata burudani. Tumesema leo chombo tumekiweka maji makuu, tunapasua mawimbi na vile vile samaki wakubwa wakubwa tunakutana nao, kunanyesha mvua, lakini hivyo hivyo tunatota nayo kiaina yake, tunapata burudani safi kabisa ndani ya Baraka ya FM. Karibu kama unavyofika sasa hivi, wala hujachelewa sana.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 kumbukumbu gani? Naona pale ilipofika hata ina haja uombe wimbo, zungumzia tu kumbukumbu na wacha mi nitumbukize mkono nikitoa, yeye nimecheza, ndio hiyo yani Hello, Baraka FM. Mzee Kiti, jambo. Jambo. Mimi Kamili Kitawari. Naam bwana. Kaka Tana Delta. Ndani ya Tana Delta. Karibu sana Mohamed bwana. Nashukuru sana ndugu yangu. Naam, naam. Mzee, mimi hata sina maneno mengi bwana. Kwanza nikushukuru. Asante nilianza kufuatilia kipindi chake. mjana ni rumba pia, nampenda sana rumba. kipa Jumamosi, Jumapili sibanduki karibu hata kama kwa makazi elfu moja mwezi mpaka nisikize rumba mpaka mwisho. Na huwa mbaya sana, kipigiza ngoma zake, anajua mtoa historia namba yetu ya alafu uko nayo hii ya studio okay, nitumie namba nitumie namba yako hapo, kwa hiyo namba yetu ya studio sasa hivi tunitumie Asante Muhammad, asante. Tumie sasa hivi niongee ni Muhammad. Naam, asante sana. Bwana amewakilisha Tana Delta, Tana River County 004 nimekuwa nikiona rafa yako nikisoma, saa nyingine kuna wakati napiga simu na kupatia dedication eh, Muhammad bwana, siwezi wacha hivyo, japo rafa huwa ni nyingi sana ambazo unasema nakubali, na kwa ujumla tunazipokea Asante sana. Halo Baraka FM. Nataka mwingine tupatie historia jinsi gani unaona vile Mohamed amesema hajawahi kosa, anafuatilia kipindi, anafurahia historia na mengi tu. Yaani ipo haja pia kutuongezea ladha kwenye kipindi, sio kuomba wimbo tu. Mimi natoka sehemu fulani, ninaomba wimbo fulani, mzee wa kitu haitoshi. Mzee, halo Baraka FM. Naam. Karibu sana mjeoni. Ndio, ndio labda kwa vile hajahusiana sana na rumba, lakini ni wangu sana bidii ndio amezungumziwa kwenye vipindi vingine vingine tu Baraka FM wimbo gani uliomba? zaikolangalanga langalanga mukachi moja ni chakure chakure asante sana mzee mzee odi odi umenisuta kio bonzo ni wimbo ambao na hilari niambia yuko ndani ya umetaja jina fulani kule mgangeni ya mwenge wako halo baraka fm mrugura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kimkindani. Kinga, karibu sana mzao. Asante babangu, jambo la Kenya. Jambo la shukuru Mungu. Ndio, ndio. Usiposikia mama yako placenta, utakumbuka mzozo. Ni bwana eh? Wao hatukutambua sana. Naam. Hata sikia, hata sikia, hata sikia, hata sikia, Yaani kumbukumbu. Tupe kumbukumbu mwanangu, Kenda mjana ulikuwaje? Ndio. Eh, kisha kimekubana. leo hii zaisha mwilini nguo zao kweli karibuni ndio vijana wa jana, vijana wa juzi ndio niliobaki nao. Vijana leo washalala, historia tujaza leo. Halo Baraka ipo. halo naam, Nzuri sana karibu sana Goldiga bwana, pongezi bwana. porque él pisaba por lo cual no un saco. Se Naweza kupunguza sauti ya redio ama utoke karibu ya redio? Sasa hivi ndio uko ndio ndio No. kuchukua mamlaka okay. Asante sana. Tuko pamoja, tuko pamoja Goldiga. Eh bwana, naona kuna nyanya mzika viovu kutoka Kinango. Ananiambia mtoa kiti kichezee vata Mombasa yoyote. Niko na mbondoo hapa, ilikuwa naomba vata Mombasa. Asante sana nyanya mzika viovu. Ni ushalala nyanya. Kama bado upo nitakuchezea wimbo huo. Tosio wasiwasi. Tuko pamoja sana, tuko pamoja sana. Ndani ya Baraka FM ah, tusikije wimbo huu TPOK Jazz. Awamu hii itakuwa ni ya kujuliana tu zile historia Mama, nimepata ujumbe wako. Thank you. Yeah. Amen. 1960